Obiteljsko gnjezdo. Lijep pozdrav svim slušateljima Internet Radija Srem u emisiji Obiteljsko gnjezdo. Emisiji posvećenoj mjestima i mještanima vukovarsko sremske županije. Danas smo posjetili Nuštar, lijepo selo blizu Vinkovaca, koje ima bogatu kulturnu i povijesnu tradiciju. O mjestu razgovaramo sa načelnikom općine Nuštar, Hrvojem Drinovcem. Evo, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Srijema. Kao što ste rekli, lijepo selo, ja ću reći, možda najljepše selo u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Selo, nažalost, ne samo Nuštar, Cerić, Marinci, cijela Slavonija nam odlazi. Da li možemo šta pomoć vidit ćemo. Mi kao jedinica lokalne samouprave se trudimo da, da pokušamo pomoći našim mještanima opstanak na ovim područjima kroz razno razne načine, ali mi smo tu samo mali dio kolačića koji može to ostvariti bez pomoći Hrvatske države, bez pomoći Hrvatske vlade nećemo moći to ostvariti. Nuštar, Nuštar je prije rata brojao negdje 3700 stanovnika, po zadnjem popisu stanovništva 2011. godine je to bilo negdje 3300-3400 stanovnika, govorim za selo Nuštar. Blizu smo, blizu smo Vinkovcima, odnosno prije rata je dosta ljudi gravitiralo i u Vukovar, radilo se u kombinatu Borovo, odnosno većina ljudi je radila u Vinkovcima. Imamo svoj vrtić, imamo svoj vrtić, osnovnu školu, osam razreda osnovne škole gdje, gdje su čak prije rata i tordinci dolazili u našu školu. Domaćinstvo se uglavnom, kao što sam rekao prije rata, bavilo, radilo i odlazilo je u kombinat Borovo, odnosno radi se u Vinkovcima i, i, i ovaj, imamo tih poljoprivrednika. Jel? Poslije rata za razliku od Cerića i Marinaca koji su bili okupirani, Nuštar je imao tu sreću da nije bio okupiran odnosno razoren, razrušen je bio. Selo se obnovilo, ljudi su se vratili u selo. Ljudi su se vratili u selo, ali nažalost, evo kao što sam i rekao, vratili su se, ali polako su počeli odlaziti. U ovom trenutku u Marincima ja vjerujem da nema 300 stanovnika. Nuštar, za razliku od Marinaca i Cerića ima tu sreću i, i, i kao i Cerić jer smo blizu gradu, bili smo to područje od posebne državne skrbi gdje su nam se naseljavale mladih, mlade obitelji iz Lipovca, Njemaca, iz tih daljih sela koje su dalje gravitirale od grada Vinkovaca odnosno došli su vamo, država im je napravila, pomogla im je da se izgradi kuća, ljudi su uglavnom zaposleni u vojsci i policiji ako pričamo o demografskoj slici sela, e, pretpostavljam da kao i u, ostaloj, u ostalim dijelima Hrvatske da je pretežno starije stanovništvo ili tu jednako i mlađe i starije. I je tendencija odlaska? Pa je, tendencija je odlaska Nuštar je veliko selo, Nuštar je stvarno veliko selo i, i nama je problem reći koji je to broj što se iselio. Prolazeći kroz ulice jako puno ima kuća koje se prodaju. Odnosno, mislio sam da će mi najlakše biti kad svećenik bude krenio svetiti kuće pa će on reći e, otišlo je volko, otišlo je onoliko, odnosno kod liječnika opće prakse da odemo kod njega pa da nam kaže ko se odjavio. Međutim, to je teško izbrojiti, jer kažem veliko je selo. U Marincima, Marinci imaju neki 6-7 ulica i nije problem. Što sam i rekao, znači u Marincima trenutno nema 300 ljudi. E, ove godine u Marincima upisano petero djece u prvi razred, odnosno u Nuštru je upisano nekih 27 i u Ceriću je ta brojka. Iz godine u godinu taj broj opada, odnosno ljudi odlaze nije mi čudo kad čovjek ode koji ne radi nigdje. Žao mi je što odlaze ljudi koji rade, odnosno daju otkaze i vode cijele obitelji. Ti se sigurno više neće vratiti u Slavoniju. E, koje konkretne mjere e, na popravljanju demografskog problema? Znači, kroz neke, e, nije to sad samo, samo demografske mjere, jel da? Može se na, na koji način e, spriječiti odlazak? Kako pomoći ljudima da ostanu tu? A kako pomoći ljudima? Znači, rekao sam da ljudi odlaze i koje i rade. Kako tim ljudima pomoći? Da li kroz, ako, ako, je, ako je jedan član obitelji zaposlen pa pokušat, pokušat zaposliti drugog člana obitelji, odnosno e, bivši načelnik e, i bivša struktura vlasti u općini je predvidila i sparcelizirala jednu česticu gore prema Henrikovcima. Mm, moram reći to poljoprivredno, dobro Henrikovci je prije rata zapošljavalo 120 ljudi. Bavili se drugim kulturama, bavili se proizvodnjom duhana i, i, i uljarica. Nažalost, sad se to sve svelo na ratarstvo, proizvodnja pšenice, kukuruza, ali bivša struktura vlasti je predvidila jednu česticu od 70 hektara isparcializirala i predvidjela je, privela je svrsi za povrtlarstvo i voćarstvo. Možda da je tu česticu podijeliti, raspisati natječaj, podijeliti ljudima, možda bi ljudi mogli neki od toga živjeti. Nije samo to zadržavanje, kroz razno razne načine možemo. Znači imamo vrtić, trenutno vrtiću imamo 70 djece, odnosno 30 djece sufinanciramo koji odlaze. Moram napomenuti da su tu djeca, od 70 ima djece iz Bogdanovaca i Tordinaca. 30 djece sufinanciramo za odlazak u Vinkovce na proširenje vrtića. Odnosno, dobili smo na natječaju, nam je prošla energetska obnova vrtića, gdje se cijena vrtića, iako je već vjerojatno najmanja u županiji 500 kuna, sa energetskom obnom vrtića ta cijena vrtića može biti 250 kuna. Na takve načine možemo poticati roditelje da nam ostanu. Sa sufinanciranjem djece u školi, ne e, Jel se radi na nekim projektima povlačenje novaca zbog... Pa radi se na projektima, ali štare za projekte. Evo u Ceriću nam je prošla energetska obnova, to su sve bili projekti uh, zaštite okoliša. Sad smo potpisali, potpisali smo projekt eh, energetska obnova vrtića, eh, prošli smo drugu fazu za reciklažno dvorište, pripremamo projekt obnove dvorca. Do 31.10. imamo ide natječaj gdje možemo kandidirati dva projekta e, za projektnu dokumentaciju. Mi ćemo se najvjerojatnije bazirati samo na dvorac, tako da bi išli u cjelokupnom iznosu samo na dvorac, odnosno imamo gotovi projekata gdje su istekle građevinske dozvole, trebali bi ih samo osvježiti i, i, i ovaj, čekati natječaje da se možemo prijaviti. Ali opet ti natječaji kad budu, znači imat ćemo 3-4 projekta, Natječaj će izaći, mi ćemo moći kandidirati samo jedan projekt, opet taj natječaj propada, opet se mora ići u osvježenje, odnosno ne znam da li ćemo imati novaca da ga mi isufinanciramo do kraja. E, dobro, evo sad pričamo o toj razvojnoj strategiji. Spomenuli ste dvorac. E, rekli ste da je jako lijepo selo, je li imate u planovima možda nekakav turistički e, angažman, da, da, se, da se i Nuštar uvrsti u tu sliku e, istočne Slavonije? Pa u sklopu tog dvorca on, se, on bi se i bazirao na turizmu, odnosno jedan naš student, mogu reći, bivši student, je dobio rektorovu nagradu e, za diplomski rad i bazirali smo se na tom njegovom diplomskom radu, odnosno sa profesorom Ščitarocijem iz Zagreba smo krenuli i sa konzervatorskim odjelom iz Vukovara smo krenuli u izradu idejnog rješenja cijelog dvorca sa perivojem, znači koji bi bio povezan e, u smislu turizma bi se radilo, odnosno ta kočnica biciklistička staza, pješačko-biciklistička staza prema Vinkovcima koju smo već dva, tri puta pokušavali odraditi i gdje su mještani najviše zainteresirani kad će biti, kad će biti. Nažalost, e, Hrvatske ceste ne daju suglasnost jer po novom zakonu biciklističko-pješačka staza treba biti udaljena od kolnika 5 metara. Mi ulazimo u privatne čestice, odnosno u čestice Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta i nažalost za sada dok se ne izmijeni zakon, odnosno ako bude išla rekonstrukcija te državne ceste pa da u sklopu rekonstrukcije odrade pješačku, biciklističku stazu ništa. Da, to je kompleksan problem, nije, nije tako. E, kako biste ocijenili društveni život, koje udruge su aktivne u Nuštru? Pa, društveni život je solidan i možda, znači imamo aktivni 26 udruga na području općine Nuštar. A u samom Nuštru? A u samom Nuštru imamo... Izdvojite nekoliko udruga. Imamo kulturno-umjetničko društvo, imamo streljački klub, imamo stolno-teniski klub, vatrogasno društvo koje postiže nadprosječne rezultate, to su znači državni prvaci u razno raznim takmičenjima od najmlađih uzrasta do velikih uzrasta imamo čak nisu udruge. Imamo dva učenika koja su išla na svjetsko prvenstvo u Japanu, u robotici. Pa smo i tu pomogli, to su osnovnoškolci, znači osnovnoškolci, dva, dvoje brat i sestra, blizanci, e, gdje smo im pomogli sa jednim dijelom za odlazak u Japan. Dakle, svako može naći nešto za sebe i nešto kulturnog, sportskih, dječje, u, rekli ste da imate vrtić, e, školu, pretpostavljam. E, dobro, načelniče, evo vaša vizija, koja budućnost čeka Nuštar? A, vizija. Vizija, ja... Ili nade, kad, želje, ambicije. Ne mora biti sad... Ne možemo gledati u staklenu kuglu, ali... Jasno. Što, što priželjkujete? Pa priželjkujem da ljudi, da ljudi ostanu u nuštru. I za, u, općinu nuštar ću reći. Da ljudi ostanu da krene zapošljavanje neko kako bi što više ljudi ostalo, odnosno da imamo više te neke sprege e, zajedništva i ovako nas je malo razdvojili smo se ovaj plavi, ovaj crveni E, nemamo nikakvog zajedništva. E, ja sebe osobno ne smatram, rekao sam vam u uvodu, ne smatram se nikakvim političarom jer ovo za mene nije politika, ovo je rad za zajednicu. Rad za zajednicu gdje ćemo pomoći mještanima upravo na taj način da ih zadovoljimo, da imaju neku zadovoljštinu, da žive u ovom naselju, da, da žive u ovoj općini i da zajedno sa mnom mogu sudjelovati u izgradnji nuštra u, u, u realizaciji nekih projekata. U gostima smo kod mlade četvoročlane obitelji Kruhoberec E, razgovaramo sa gospodinom Antonom. Dobar vam dan. Dobar dan. E, dobro nam došli u našu emisiju. Zahvaljujemo što ste danas naš, u stvari mi smo kod vas u gostima e, i za početak predstavite nam vašu obitelj. Ja sam Anton Gruhoberec, živim u Nuštru, tači ja sam četveročlana obitelj kao što ste naveli. imam dva mala sina, šta, jedan mi je školar, drugi ima tri godine, žena? Žena trenutno je nezaposlena. Čime se bavite? Ja sam sretan čovjek, radim, dobio sam Dobio sam posao u državnoj firmi, tako da već 12 godina radim kao konduktor na željeznici. E, Antone, e, naša emisija Obiteljsko gnjezdo e, bavi se mjestima u vukovarsko Sremskoj županiji, između ostalog iz perspektive jedne obitelji. Pa evo vaša mlada obitelj, jel vi ste još mladi ljudi i možete iz vaše pozicije opisati nam vaše selo, Nuštar. Kakav je nuštar? Znači, sa mog malo onako šire gledišta, nuštar je definitivno jedno od, pa mislim, najljepših sela u, općini, koje, odnosno kompletno skoro vukovarsko sinjskoj županiji. Ne, ne da nešto preferiram kao svoje selo, ali ako malo prođete kroz selo i pogledate malo sistem urbanosti, osmogodišnja škola, nogometna igralište, uređenost sela, način rada i mislim definitivno da sam stvarno zadovoljan sa svim uvjetima što se samog sela tiče i, uh i mogućnosti. E, pretpostavljam i to da je blizina grada, jel? Nalazi se blizu Vinkovaca. Znači, koni koji ne znaju, mi smo, mi smo udaljeni od 4 km od Vinkovaca i 15 km od Vukovara, plus željeznička linija, znači između Vukovara i Vinkovaca i nalazimo se na putu prema Osijeku, znači našu ceste kroz Nuštar istru prema Osijeku, znači tu smo povezani i autobusnom linijom uh sa Osijekom. Pretpostavljam da takva pozicija mjesta je dovoljno atraktivna e, za mještane, za, ljude. E, je li jesu li mladi to prepoznali? Je li ima u selu mladeži i je li mladi obitelji ostaju u selu? Pa s obzirom kakav je trend u zadnje vrijeme da jako puno mladih odlaze iz sela, iz, iz ostalih okolnih sela, baš trend na, kod nas je da jako dosta, dosta mladih ljudi dolaze u selo zbog e, pa vjerovatno i same blizine grada jer mi smo ovdje kad kažu tih miran kraja opet smo na svakom mjestu vrlo kratko vremena. Je li ima nešto što nedostaje? nuštra nema. Pa vjerovali li ne, ja uopće ne vidim ni jednu jedinu stvar koja u mom selu nedostaje. Ako uzmemo, znači imamo jednu ljekarnu, a ovaj medicinski, medicinski centar, e, medicinski centar, e, vatrogasnu službu, trgovina jedno deset, kafića, svakakih, e, jedno šest, sedam, opet željezničku, željezničku stajalište, autobusna stajališta, e, općina se pobrinila da djeca od susjednih mjesta dolaze autobusima u mjesto i vraćaju se nazad. Opet kažem, dvo, znači dvosmjenska školovanje u osnovnoj školi. Mhm. Ako govorimo o broju djece, e, recimo u selu ima, ima dovoljno i djece i mladih. A, Kakav je natalitet? Pa najmo reći ovako, prije 15-20 godina bio je puno, puno veći. <clears throat> Ova, međutim, danas, danas je to već, ajmo reći lošije, lošija, puno lošija stvar, međutim, i dalje naša općina, odnosno naš, naša škola i dalje uspjeva imati dvo razrednu nastavu po, kako bi ja to rekao, po generaciji. Znači sami nuštar ima znači A i B razred po 15, 16, 18 učenika što inače našem mjestu to bilo po 20 i 30 nekada sjećam se kad sam bio ono ja u osnovnoj školi da je to bilo i C i D razreda ali eto opao je natalitet je opao dosta međutim uvjeti uvjeti u, u principu u zapošljavanju jer je problem jeste u cijelom kompletno ovom, ovoj regiji e, da ljudi nemaju posla. E, pojedini poslodavci uporno nude poslove, ali ne isplaćuju plaće. A u principu posla se nema. Ja imam, kažem, sreću, radim u državnoj firmi, iz moje perspektive je to jako, jako puno bolje jer s obzirom da radim u državnoj firmi automatski sam kreditno sposoban mhm. kao što vidite u novoj sam kući. Evo kad smo kod tog pitanja, e, kao mlada obitelj, jeste li e, dobili od općine nekakvu potporu e, za recimo izgradnje kuće ili tako nešto postoji u općini? Prije deset godina, s obzirom da je ovo ratno nastradalo područje, ja sam dobio 35 e, kvadrata od pomoći obnove za mlade bračne parove. To je u protovrijednosti negdje oko 65-66 tisuća kuna u materijalu. I to je meni jako puno pomoglo, međutim ja sam Uh, već počeo raditi kuću i, i napravio svoj projekt, kupio plat bez od... Znači ja sam odrasao u ovom selu i moji roditelji su ovaj, od rođenja na ovom dijelu i u selu. Tako da je to, ja sam zavolio taj prostor i definitivno ono, planiram ostati, ne planiram ići nikuda, ali opet da nisam našao, odnosno da nisam dobio posao na željeznici, sve bi se jednostavno okrenulo jer znači stalan posao, državna firma, mogućnost na kredit, mogućnost razgradnje. uh mhm. e, kako je stanje recimo sa drugim obiteljima, mladim obiteljima? Jesi, jesu se mladi mogu priuštiti novu kuću danas? Ne, ne, ne. Ne znam, ja sam znači u proteklih deseta godina pa ja jedno desetak možda mladih bračnih parova su si omogućili novu kuću. <clears throat> Većina njih koji su doselili ili napravili nešta su renovirali stare kuće od prodaje, od nasljeđa, od ali da je neko napravio, znači ne znam da li ima i deset obitelji koji su napravili sebi kuću baš iz nule na svojoj među. E, ako bismo govorili o društvenom životu Nuštra, jeste zadovoljni? <clears throat> Moje selo, u principu moje selo je jako veliko društveno područje. Znači moramo uzeti da je tu streljačka ekipa za ne znam ja sad kako su oni baš stručan naziv tako da ne želim sad reklamirati ili nešto da se nađe. E, ima ovaj pecaroška ekipa, nogometna, ovaki, naki, znači ima svašta ono, u mom selu za razliku od svih ostalih sela, ima jako puno organizacija, folklorna i ovaj, ne mogu, ne mogu reći, znači, dosta, dosta se djeluje u, i radi u, u selu. Kako vi provodite svoje slobodne dane? E, tu me je već neka druga priča pošto radim na željeznici, na jednoliko smijenski rad, svaki dan drugo radno vrijeme, na svim relacijama, znači ne, ne postoji blagdan, ne postoji svaki dan drugačije. Tako da, naravno, svako društvo zahtjeva svoje vrijeme. Ja, nažalost, nemam vremena ni za svoju familiju, zato imam, dobar, zato imam dobru plaću. I sve to ima svoje, kako kažu, pluseve i minuse. Dakle, može se e, općenito reći da ste zadovoljni e, životom u vašem selu. Od strane općine, od strane ljudi koji vode općinu, od strane e, ljudi susjedstva, okoline, društva. Znači, općenito u svakom smislu zadovoljan sam samim selom, i kao selo nema minusa nijedno da pa će jako puno plusa. Mhm. To je opet s moje strane gledišta, a opet s druge strane e, to, znači to općina i sam načelnik i tu ne može nikog pomoći jer mladi da imaju bilo kakvu vrstu posla, odnosno stalno primanje, sasvim druga priča bi bila u svemu. To je nešto što ne ovisi od nas. E, jel biste htjeli da i vaša djeca e, tu odrastu i ostanu u nuštru? Naravno da bih htio, ali gledam, opet kažem, ja sam na željeznici 13 godina, svakim danom sve više i više mjesta radni se ukida, perspektiva za mlade je jako loša od strane države i od strane, znači opet kažem, općina je sasvim nešto drugo perspektiva je u principu užasna za mlade. Tako da ne znam, ne, ne znam, niš pametno ne mm -hmm. ćemo malo skrenuti u neku drugu temu. Nuštar je, ipak, iako je e, blizina grada i vrlo je urbano mjesto, moglo bi se reći. Sami ste vidjeli to. E, da, e, ali ipak još postoji taj tradicionalni seoski život. Ja se ljudi bave još poljoprivredom ili obrađuju vrtove, konkretno vaša obitelj. Dobro, ja nažalost ne mogu, ne, nemam vremena za obradu vrta. Žena je alergična na sunce i prašinu, tako da tu smo mi već, ajmo reći. Ali, što se tiče ovako, kao što vidite, svaka kuća obrađuje vrt, selo je i dalje u seoskom štifu, bez obzira kao što ova vidi se da su tu kuće drugačijeg izgleda, nisu tipičnog seoski, jer opet taj rat je starovinske kuće sve su srušene. Promijenio izgled. kompletno selo je promijenilo izgled i svi su u nekom modernijem štifu, modernijem izgledu. Ne kažem ja da ima ljudi koji baš su poljoprivrednici, žive od toga, ali e, selo kao selo, pa mislim da jedno 50% stanovništa ne bave se poljoprivredom. Mhm. Iz, iz uh, posla već više iz hobija i svog, svog E, u zadnje vrijeme je jako popularno taj povratak prema tom tradicionalnom načinu života i moglo bi se reći a, e, ekološkoj proizvodnji i ne znam, ljudi preferiraju više nekako proizvode sa sela. E, jeste vi za, za takav način više recimo kupite od nekog susjeda neke proizvode ili odete u trgovački centar? Pa iskreno rečeno ja sve osobno kupujem u 80% slučajeva u trgovačkom centru. Istina je da kad je sezona kupujem normalno, da kupujem od svojih susjeda i međutim e, problem jeste to što mogućnost plaćanja naravno kvalitetna roba ima svoju cijenu naravno ona je puno veća od ili upola veća od cijene koja je u, u vele trgovačkim centrima. Istina je da je u trgovačkim centrima puno jeftinija, ali lošija roba. I opet kažem, ja da bi kupio od, kako ste vi naveli, susjeda ili nešto, ja to moram uzeti na pet košara. A u trgovačkom centru uzmem tri komada jer nema mogućnosti skladištenja. E, dobro. E, evo, ja bih malo evo, zamolila da porazgovaramo i sa, sa vašom djecom o tome kakav, no, sa sinom starijim, o tome kakav je, kakav oni vide život u nuštru. E, dakle, vidjeli smo nuštar očima e, mlade generacije, a sad bismo razgovarali sa još mlađom generacijom. S nama je danas kako se zoveš? Filip Kruhoberec. E, Filipe, u koji razred ideš? Drugi A, drugi B. Drugi B razred. E, I kakav si đak? Sada petite. Pa dobar sam. Prvi razred je vrlo dobro završio s 5-0. E, Kako će ovaj biti? Šta misliš? Pa mislim da će vrlo dobro završiti. Za sad ide sve u redu. I ja mislim da će vrlo dobro. E, Filipe, e, reci kako ti osim škole, jel svaki dan ideš u školu osim vikenda, e, kako provodiš svoje slobodno vrijeme kad nisi u školi? Šta radiš? Pa družim se s bratom, igram se. E, jel imaš, prije, imaš prijatelje negdje u susjedstvu s kojima da. se nekako družite? idem ponekad kod njih, uh družimo se, Imate idemo zajedno u školu. Imate igralište u selu? Da, imamo igralište u parku i čak ispred škole imamo dva nogometna igrališta. Da, vidjela sam jako lijepo imate uređeno igralište, jer se često igrate tamo. Da. Sa bratom, pretpostavljam da često odete da. sa roditeljima tamo. E, kad je nedjelja, odete na sladolet ili tako nešto? Pa većinom nedjeljom prošetamo oko sela i zabavimo se vrlo dobro. Filipe, čula sam da imaš i nekakav hobi, znači skupljaš nešto. To, to me zanima, malo ispričaj nam o tome, šta skupljaš? Skupljam sličice, album Golmanija i vrlo se zabavljam sa tim. Koliko dugo već to skupljaš? Pa oko Še 7 mjeseci. Oho, e, kako si se počeo, e, zašto si se zainteresirao za to? Pa, vidio sam kako moji prijatelji su krenuli skupljati golmaniju, pa sam odlučio i ja početi. Mhm. Jesi puno skupio sličica? Znaš koliko imaš? broj, jel znaš barem otprilike koliko je? 309. 309, to je jako fascinantan broj. Jesu tvoji prijatelji odustali ili imaš nekog prijatelja s kojim zajedno tako jel, mijenjate? Većina odustala, ali ja moj prijatelj još skupljam. A jesi skupio sve? Koliko još moraš skupiti? Pa još jedno 5-6. A pa, to, to nije, nije. E, gdje nađeš te sličice? Jel prodaju se u trgovini? Da. Ali sad više ne, ne mogu se naći u trgovini, jel da. tako? Ništa Filipe, ja ti zahvaljujem na razgovoru i želim ti da naćiš svih tih pet ili šest sličica i da popuniš svoj album. Hvala. Hvala. Zahvaljujem na razgovoru obitelji Krohoberec, Antonu i njegovom sinu Filipu iz Nuštra.